Jean de studio algébrique Tu du algébrique. Mais ha A coup de coude bas gonem bleu rodel dedans. Tu du algébrique. Zizo non non mais clé face. On tarde une botte de Broderiger a go studio la ragistor. Ya ya Jean je me A hoz na gamrade sa vie j'ai goûte de outils. Un non n'a rien que colle fa perio. Ya hez nier. Pé de tomber de zone de mise à Jean de studio algébrique. studiu algebrik. Muskeha, a kouskoude Unan a gawa bar skolveur ganem, blev rodel et deon. Tu du algébrique. Zezo an anno meus clé On tar in a botre deus brodriker, a gawa studi a la ragistor. Ya, ya, jonge meus brema. Ar c'hoaz na o gamarades a vije gwez kamben de outi, Un nom na rekeme kol e fa perio. Ya, hees nie. Pede dombet da zondo euret, a mis a zeu.